Vëllezër të dashur, jemi nën hijen e surës së bekuar, Suratul Xhathije. Jemi në fillim të kësaj sureje, pasi që mirë e dimë se çdo sure e Kur'anit, çdo ajet i Kur'anit, çdo fjalë e Allahut Dhul Xhelal ka për qëllim të na largon prej delaletit të na afron pranë hidajetit, të na zgjon prej gafletit. Ngase muslimant gafleti i ka kapluar dhe i ka zon gjumi i ashabul kehfit të cilët kanë pushuar por nuk kanë fjetur, ndërsa muslimant janë duke fjetur dhe ngjajnë sikur të vdekur. Muslimant, e pytja bohet pse pra, pse muslimant janë n'këtë hall, përgjigjja është tek hadithi i pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. i cili ka thonë kur të bahet errësira sikur errësira e natës, shpëtimi do të jetë kthimi në Kur'an, kthimi në Sunnet, rikthimi në Islam, nëse jo, atëherë është afër që të tubohen popujt, që t'ju zhdukin juve, t'ju përtypin juve, t'ju hajnë juve, ashtu siç tubohen të untit pranë ushqimit. Tha dikush, a do të jemi pak ja Resulallah? A do të jemi pakicë? Tha jo, bel entum jeumeidhin kethir, ju do të jeni shumë, por do të jeni si shkuma e ujit. Pse ja Resul Allah do të bohemi ashtu? Se Allahu dhul xhelal do t'jau largon armiqve tuaj, frigën nga ju prej zemrave të tyre. Do t'jau hek frigën e muslimanëve, ngase armiqtë e muslimanëve vetëm kur e kanë ndi fjalën Allahu Akbar, hajje alel xhihad, një muj larg ju ka hi friga n'zemër armiqve të Islamit. Ndërsa sot muslimanëve ju ka hi friga e armiqve të anti-islamëve. Pra muslimant frigohen Ata që janë frigu nuk frigohen. Muslimant frigohen. Muslimant jo. Ata që e kanë lon islamin, ata frigohen. Pastaj tha, Allahu dhul xhelal në zemrat e juaja, do të hudhje dashuri të dunjos dhe frigë nga vdekja. Dashuria e dunjos dhe frika nga vdekja barazi zhdukje, vetëvrasje. Kur në një popull afrohet dashuria e dunjos në zemrën e tyre dhe frika e vdekjes, ato kanë bo vetëvrasje siç ndodhën sot me një pjesë të madhe të muslimanëve o vëllezër të dashur ky umet Ju kanë përgjigj njoni tjetrit, jo vla i dashur, nuk kam guxim të lidhem me ty, të bëj koalicion me ty kundra muslimanëve, se ato jonë disa njerëz sikur të duan kodrat t'i lëvizin nga vendet e tyre, ata i lëvizin. Sikur të duan, mirëpo sot, jo kodrat t'i lëvizin, po armikun nuk mund ta largojnë nga trojet e veta. Armikun nuk mund ta largojnë nga vendet e veta. Armikun nuk mund ta shporrin nga shpijat e veta. Pse? Edhe kjo është një pyetje. Pse dashuria e dynjos? Në krye të udhëheqësisë islame, në krye. Ithnani idha salaha, salahatil umme, wa idha fesede, fesedetil umme. El ulema uel umera Dy grupe të njerëzve dy faktorë Kur janë mirë ato Do të jetë mirë mbarë umeti Mbarë populli Kur ato do të prishen Do të çoroditet mbarë populli Cilët janë ato dy faktorë Dijetarët dhe parsimi Dijetarët dhe paria, dijetarët dhe udhëheqësia, udhëheqësit muslimanë, kanë dhonë kaparë jomuslimanëve, jonë kaparizu, jonë shit me fjalë tjera, saqë nuk kanë guxim ta thonë të vërtetën. Janë në gjendje hakut t'i thonë batil, batilit t'i thonë hak. Pse ndodhi kjo? Se kanë marrë kaparë, janë shitur o vëllezër të dashur. Në Kajro, plagosen, 150 njerëz duke u konfrontuar rinia populli me policinë, me rendmbajtësit, me rendprishurit. Ata jonë që prishin rend, jo që mbajnë rend. Pra populli është i pafajshëm. Vetëm një faj e ka populli se nuk ngre zanin kundër zullumqarëve, prandaj Edhe ato e përjetojnë zullumin e qufarëve. O vëllezër të dashur, më lejoni të marrim shembull nga Omeri radiallahu anhu e pastaj nga Salahuddin Ejubi e mu në fund nga Ebu Dherul Gafariu radiallahu anhu. Ju keni durim që t'i përcjellim këto personalitete. Së pari Omeri radiallahu anhu. Çka ndodhi me Omerin dhe çka tha Omeri? Kur muslimanët hinë në Palestinë, kur muslimanët e çliruan Kudusin, kur ata i kërkuan çelësat e Mesjidul Aksas, personi që mbante çelësat nuk jau dorëzonte, ato nuk patën guxim t'ja marrin me dhunë. Çelësat nuk ja morrin me dhunë, jo të hinë me dhunë brenda. Çelësat nuk ja morën. Ata mundin ta prishin derën dhe të hyjnë në xhami, mirëpo këto nuk e bëjnë musliman. Musliman nuk kanë përdorur asnjëherë dhunën, torturimin, masakrimin, jo vëllezër të dashur. Musliman kanë luftu luftë frontale, kurrë nuk kanë sulmuar civilët, kurrë nuk kanë sulmuar spitalet, siç e dimë vetë e kemi pa se n'praktikë, vëllezër të dashur, pasi e çliruan Çka bon paria islame? Çun një njeri te Omeri rëdi Allahu anhu n'Medine, prej Palestine n'Medine, dhe i thanë Omerit ka nevojë që të vish ti, ndoshta mos je ti personi në fjalë se nuk na dorëzohen çelësat. Omeri rëdi Allahu anhu mori një djalosh me vete dhe mori një deve me vete dhe bon një short mes vete, një herë hipte djaloshi, një herë Omeri, e një herë e lishin deven shprazt të pushon. Kështu kaluan mbi 500 kilometër Medine Palestinë. Duke udhëtuar Omeri jo me Mercedes, jo me helikopter të posaçëm, jo me aeroplan special, me deve Omeri duke shoqruar një djalosh i ri me vete. Dhe kur arritën, subhanallah, kur arritën pranë Kudusit, dulën paria në pritje dhe i thanë Omerit, ja Emir al-Mu'minin. Na kemi dasht dhe duam që kur të him' atjen pranë xhamisë, jonë ato jo muslimanët. të krishterët janë, do të na shofin neve me ty, na duam ti të jesh n'deve, na ta ngrehim deven, pa kështu do të bëjmë nder, respekt. Omeri rëdi Allahu anhu tha jo, na e kemi bo me short me djaloshin, kur të mrrim aty cili do ta ketë rendin, ai do të rrijë n'deve. Subhanallah, na e kemi bo me rend, kuj t'i bjen rendi? Kur u afrun pranë xhamisë vllezër të dashur, i mrrini rendi djaloshit, Omeri ngriti djaloshin për në deve, mori kërpeshin për dore, dhe ishte vendi rruga me lloç, Omeri ngriti teshat e veta mos përlloçet, me njënën dorë i mbante teshat, me tjetrën dorë mbante kërpeshin, Kemi qenë që i kemi shti vajzat të gjalla në tokë, kemi pi alkoholin si ujë, kemi hongër kamatën, kemi nënçmuar gruan, kemi shit njerinë pazar në treg si kafshë, Zoti na ngriti na nderoi me islam, kur ta lom islamin prap do të bim poshtë. Kur ta lëm Islamin, prap do të bim poshtë. La kat kunna e dhilla, kemi qenë të mposhtruar. Zoti na ngriti me Islam. Kur do të mburremi me diç pos Islamit, Allahu do të na mposhtnojë. Kur do të mburremi me diç tjetër pos Islamit, mba mend o musliman se krenaria yte është në Islam. Krenaria yte është në Kur'an, në lexim të Kur'anit. Në praktikë të sunnetit, në dashuri të islamit është krenaria, nuk është krenaria në mashtrime tjera, se ato janë kaluse, ndërsa islami është i përhershëm dhe është çelës i shpëtimit në këtë botë dhe në tjetrën, vëllezër të dashur. Pastaj, kur arriti Omeri pranë njeriut, Që i kish çelsat ndorë, sa e pa Omerin tha po, që këtë njeri e kam lexu në librat tonë, se do të vijë një njeri, deven do ta grehi për kërpeshi, një djalë të ri do ta ketë në deve, dhe gjyben e vet do ta ketë t'arnume. Ai tjetri mburret se është sirian, ai tjetri mburret se është diç tjetër, e kurgjo s'është asnjëni kur ata nuk mburren me islam. Vëllezër të dashur, si do të jetë halli juaj kur do të afrohen t'ju gëlltitin, t'ju coptojnë, sikur ata të untit pas ushqimit, rrugdalja në islam, kthesa në islam o vëllezër të dashur, në këtë moment që bota islame përjeton një kataklizm, një katastrofë, një Luftë kriqëzate të modernizuar. Luftë kryqëzate të modernizuar dhe të përmendur nga zyrtarët kompetentë, vetëm muslimanët këtë nuk e kuptojnë. Ja pra kalojmë te Salahuddin Ejubi radiallahu anhu. Çka boni Salahuddini, i cili përsëri e çliroi Mesxhidul Aksa. Salahuddin Ejubi nuk qeshte asnjëherë në jetën e vet. Pjesa dërmuese e popullit musliman nuk sundohet nga muslimanët, e hapish kanalin arab muzikë, e çelish atë tjetrin futbol, e lëshosh atë tjetrin film, subhanallah, a tokat islame po okupohen, po i rikthehet kolonializmi modern i shekullit 21. Ku janë muslimanët? Edhe pse ishte i varfër në xhepin e tij, ishte shumë i pasur në shpirt dhe në zemër. Osmani radiallahu anhu tentoi një herë që disi ta përfitojë Ebu Dherrin, ta përfitojë. Ashtu siç i përfiton tjerët sot bota me të holla, me femra, me martesë, duke i bo zendor, subhanallah. Osmani Amir, dashi ta përfitojë Ebu Dherrin, ngase rrinte larg pushtetmbajtësve, e mbushi një kese me dinarë dhe dirhemë, me ari dhe argjend një kese, e mbushi dhe ia dha robit të vet, kishte një rob, Osmani radi Allahu anhu, dhe i tha robit, merri qëto të holla, çoja Ebu Dherrit, si t'i pranon Ebu Dherri ti je i lirë, Nëse i pranon, ti je i lirë. Me ia fal jetën. Nëse i pranon Ebu Dherri, djaloshi lirohet nga robria. I mori djaloshi të hollat, arin dhe argjendin, ia afroi Ebu Dherrit dhe tha urdhno që këto i ke hedije prej amirit, prej hazreti Osmanit. Ebu Dherri tha jo vlla i dashur, nuk kam nevojë. A ishte i nevojshëm? Tha nuk kam nevojë. Le t'ja jep dikuj tjetër që është më i nevojshëm. Robi djaloshi tha, Ebu Dherr, pranoj qëto prej meje. Tha, jo djalosh, nuk kam nevojë, gjeje një tjetër. Tha, nëse ti i pranon këto, unë lirohem, lirohem nga robria, nëse ti i pranon, në këto të holla është liria ime. Ebu Dherri radi Allahu anhu tha, o djalosh, në ato të holla është liria jote, Dhe robnia ime, nëse unë i pranoj ti lirohesh, unë robnohem. Si t'i pranoj robnohem me fjalë tjera, shitem. Nuk du të shitem me të holla. O vllezër të dashur, Amerika vetëm ju kallëzon çekat arabëve. Një miliard dollarë, thotë bon çka dush me tjerët, vetëm mu m'jep qato. Lega viten mbas dollarëve, shiten për interes, e shesin tokën, e shesin nderin, e shesin umetin, e shesin në fund edhe fenë. Kështu o vëllezër të dashur, pra shitja e parisë dhe shitja e dijetarëve robni, robnia nuk bjen kurgjë tjetër vetëm robni më të madhe. Pra Ebu Dherri radi Allahu anhu e tha fjalën e vet të shquar, të cilën duhet regjistruar në zemrat tona, tha aty është robnia ime. Aty ku pranohet ryshfeti, aty ku pranohet prej tjetërkuj, edhe pse është i nevojshëm, ai veç është robnuar. Pra vëllezër të dashur, këto tre personalitete le të jenë shembull për na, si fillim Para se të him në ajetet që lexova para jush, ku Allahu dhul xhelal thotë, "Tilka ayatullahi Netluha alejke bil hakk. Këto janë fjalë të Allahut, të cilat t'i lexoj ty o pejgamber dhe umetit tënd me të vërtetën. Dhe kjo është e vërteta, fjala e Allahut. Wa ma ba'da al-haqqi illa dalal. Dhe pos fjalës së Allahut nuk ka të vërtetë tjetër. Kush kërkon të vërtetë pos Kur'anit, ai ka dështuar dhe ka devijuar. Me cilën fjalë do të mashtrohen faktikisht do të mashtrohen kur muslimant do të kërkojnë fjalë tjetër, proces tjetër, sistem tjetër. Pos fjalës së Allahut dhe argumenteve të tij, ato kanë dështuar. Fe bi eji hadithin ba'da Allahi wa ajatihi juminun, vejlun li kulli efakin ethim, mjerë për çdo kriminel, dhe jobesimtar, mjerë, mjerë në dynjo dhe mjerë në ahiret. Edhe në dynjo kriminelët e kanë përjetuar dënimin e merituar. Mos flasim për në ahiret. Nuk ka kriminel, nuk ka diktator në botë që nuk ashtë dënuar prej në dynjo. Ase keni ndëgjuar? A s'e keni ndëgjuar se Hitleri ka bo vetëvrasje? A nuk e dini se Musolinin e kanë varë për kambe me krye poshtë populli i vet? A s'e keni ndëgjuar ku qëndron zullumtari diktatori i Ballkanit? Edhe tjerë sikur ai? Pra çdo diktator e ka fundin shkatërrim dhe turp dhe Allahu dhul xhelal nuk ja merr shpirtin pa ja marrë ftyrën. Nuk ja merr shpirtin pa ja marrë ftyrën. Çdo diktator, na nuk kemi punë me persona, na kemi fjalë me diktator. Kush është diktator atë meriton dhe na lusim Allahun dhul xhelal çdo diktator ta shkatërron. Vëllezër të dashur, në këtë moment, në këtë situatë, që muslimant më së teprmi janë të nevojshëm për bashkim, muslimant janë më të shkatërruar mes vete. Na nuk flasim për shtete, për popuj. Amerika i ka ndihmu popullit shqiptar, i ka ndihmu popullit kosovar, ju ka ndihmu në disa raste të nevojshmive, të dobsive, por nuk don të thotë se gjithmonë duhet përkrahur edhe kur ashtë në të shtrem. Nuk don të thotë ashtu, kjo nuk ashtë njerëzi. Mirëpo, Amerika E humbi ndihmën dhe përkrahjen e Francës, Gjermanisë, Kinës, Rusisë, mirëpo kish thonë hiç s'e kam të gajle, se kam përkrahjen e Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Ashtu ishin deklaruar zyrtarët, çka m'nevojitet Kina, Rusia, Franca, Gjermania, kur me vete kam një Maqedoni të madhe dhe një Shqipëri të shkatërruar. O vëllezër të dashur, ani, kjo është jeta, kjo është shkolla, ky është mësimi. Tilke ajatullah, këto janë faktet, argumentet e Allahut dhul xhelal. Kush ka mend beson dhe punon, kush e ka harru vetveten mashtrohet. Pra vëllezër të dashur, Wejlun, li kulli efakin ethim. Mjerë për çdo kriminel, mashtrus, jesmau ajatil-lahi, thumme jusirru mustekbiren, ke en lem jesmaha. I ndëgjon fjalët e Allahut, i ndëgjon të vërtetat, e din të drejtën, e shef edhe ai, edhe kur deklaron e din se rren, e din se gënjen, se mbarë bota ashtu thonë se nuk asht e vërtetë, mirëpo po ai vazhdon sikur s'ndin. Vazhdon sikur s'shef, vazhdon në delaletin e vet, në krimin e vet. Fe beshirhu bi adhabin elim. Atij epi myzhde për një ndëshkim të rëndë, për një turp njerëzor, ku do të regjistrohet në regjistrin e të turpëruarve dhe ai meriton ndëshkim në ahiret. Pra turp dhe faqe e zezë për çdo kriminel, për çdo diktator, Në dunjo dhe në ahiret, fe beshirhu, bi adhabin elim. Ai që i ndëgjon fjalët e Allahut, fjalët e vërteta, fjalët e njerëzve të vërtetë, i ndëgjon dhe nuk don t'i ndëgjon, dhe veshët i shurdhon, dhe sytë i verbëron, dhe dreqin e ngjon, egoizmin e adhuron, interesin e adhuron të vetin, ai është i turpëruar, dhe ai është i shkatërruar, ai është faqezi në dunjo, ai është banor i përhershëm i xhehnemit, e përhershme e tija është xhehenemi. Zoti na rujt nga xhehenemi. Zoti na rujt nga diktatorët. Allahu na shpëtoftë nga kriminelët. Allahu kriminelët mes vete i shkatërroftë. Lusim Allahun dhul xhelal rininë tonë në islam ta udhëzon. Pleqve tonë t'u jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron. Të pasurit tonë nga çdo dore zullumqarit t'i mbron. Të burgosurit tonë t'i liron. Të vdekurit tonë t'i mëshiron. Muslimanëve kudo që gjinden Allahu t'ju ndihmon, ndërsa zullumqarët mes vete helaq t'i ban.